die seens van Op, Ron, Nadab en Abi, het elkeen sy vierpan geneem en vier daarin gegooi en reekwerk daarop gezet en vreemde vier voor die aangezicht van die Heere gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het daar vier van die aangezicht van die Heere uitgegaan en hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangezicht van die Heere. Toe sê Mooses vir A, Ron, dit is dit wat die Heere gesprek het dier te sê, en die wat nabij mij is, wil ik mij als die heilige laat ken, en voor die oor van die hele volk wil ik mij verheerlik. Maar op, Ron het stilgeblij, en Mooses het hem Saul en Al-Safan, die seens van Israël, die oom van O, Ron, geroep en aan hulle gesê, kom nader, draal jylle broers van die heiligdom af weg, buitenkant die laar uit. Toe het hulle nader gekom en hulle in hulle buitenkant die laar uitgedra soos Mooses gesê. Daarop sê Mooses aan O, Ron en sy seens Elisar en Itamar, laat jelle haren niet losram nie en maak geen skere in jelle kleren nie, dat jelle nie sterwe en hy in toeren ten die jelle vergadering losbreek nie. Maar jelle broers, die hele huis van Israël, kan die brand beween wat die Heere aangesteek het. Jelle mag ook uit die ingang van die tent van samenkomst niet uitgaan nie, dat jelle nie sterwe nie, want die sulfolie van die Heere is op jelle. En hulle het verhandel ooreenkomstig die woord van Mooses. En die Heere het met al, Ron gesprek en gesê, Moe wijn of sterk drank drink nie, jy of jou seens saam met jou as hulle in die tent van samenkomst ingaan, dat jylle nie sterwe nie, eeuwige inzetting is dit vir jylle geslachte, en jylle moet onderscheid maak tussen wat heilig en wat onheilig, en tussen wat onrein en wat rein is, en jylle moet die kinders van Israël leer al die inzettingen wat die Heere dier die diens van Mooses aan hulle verkondig het. En Mooses het met al, Ron gesprek en met sy seens Elisar en die Tamar wat oorgeblij het, neem die spijsoffer wat van die vier offers van die Heere oorgeblij het, en eet dit as ongesiede koeke langs die altaar, want dit is hoogheilig. Daarom moet jylle dit op een heilige plek eet, want dit is wat aan jou en jou seens toekom uit die vier offers van die Heere, want so is aan my bevel gegee. Ook die beweegbors en die hefbout moet jylle op een rein plek eet, jij en jou ziens en jou dochters saam met jou, want as deel wat aan jou en jou ziens toekom, is hulle uit die dankoffers van die kinders van Israël gegee. Die hefbout en die beweegbors moet hulle saam met die vieroffers van die stukken vet brengen om als beweegoffer voor die aangezicht van die Heere te beweeg, en dit zal voor jou en jou ziens saam met jou een deel wees wat aan hulle verewig toekomst is die Heere beveel het. En Mooses het rondgesoek naar die sondofferbok, maar dit was verbrand. Daarom was hij baie kwaad vir Elisar en Itamar, die seens van O, Ron wat oorgeblij het, en hy het gesê, waarom het jelle die sondoffer niet op een heilige plek geëet nie? Want dit is hoogheilig, en hij het dit aan jelle gegee om die ongerechtigheid van die vergadering weg te nemen, om versoening vir hulle te doen voor die aangezicht van die Heere. Kijk, die bloed daarvan is niet binnen in die heiligdom gebring nie. Jelle moest dit zekerlijk in die heiligdom geëet het soos ek beveel het. Toe sê ha, Ron vir Mooses, kyk, hulle het vandag al sondoffer en al brandoffer voor die aangezig van die Heere gebring, en sulke dinge het my oorgekom, as ek vandag sondoffer geëet het, zou dit goed geweest het in die oor van die Heere. Toe Mooses dit oor, was dit goed in sy oor.